Les 11 i 31 de la nit, què tal, senyores, senyors, benvinguts i benvingudes. Continuïtat d'Esports 97, el partit per a parlar en Esports 97 nit fins a les 12, agraint eh, les facilitats donades per el València Club de Futbol per a poder enganxar des d'ací, des de Mestalla i continuar fins a les 12 de la nit. Vos recorde que el diumenge que ve serà l'últim diumenge que arribarem fins a les 12 perquè a partir del dia 7 arra arranquem amb eh, el programa sencer, de 12 i, de 11 i mitja a 1 de la matina de la nostra hora i mitja habitual, mentre continuem en eh, Mestalla, eh, lògicament, eh, amb el eh, postpartit i amb la mala imatge que ha donat avui el València Club de Futbol eh, en aquest empat a un davant el Deportivo de la Coruña. Eh, I sigue, a hores d'ara, el que fem és repassar el que ha donat de si la jornada i ho fem, com sempre, en cinc fotos. decepció en Mestalla. El València empata un contra el Deportivo de la Coruña en una dolentíssima primera part amb gol de Álvaro Negredo que ha propiciat que almenys els tres punts no volen de l'estadi valencianista. Nuno Xiulat, l'entrenador del València, ha rebut Xiulius durant la primera part per el joc del seu equip i per l'alineació i en la segona part en la substitució de Paco Alcácer per Álvaro Negredo. L'entrenador continua dient que treballarà per a revertir aquests xulits. La ratxa de Negredo marcava el Mónaco el passat dimarts i avui ha tornat a veure porta davant el Deportivo de la Coruña. Els gols del Tauró fan que de moment el València estiga en la Champions i que avui hagi pogut salvar un punt. Demà, Abdenur, a les 12 i mitja, ha presentat el central tunisià que prové del Mónaco i que signa 5 temporades amb el València Club de Futbol. Nuno ha dit en roda de premsa que el mercat encara està obert i que fins a l'últim minut van estar pendents. Empat a 0, el Llevant Unió Esportivo empat a, empat a 0 de moment en un partit també avorrit a l'estadi insular de Les Palmes en el que suposaria el primer punt per al conjunt de Llevant Unió Esportiva d'acabar amb este resultat les 11 de la nit i 32 minuts. Anem a fer una pausa per a la publicitat i entrem en el que ha sigut el Deportivo de la Coruña València, empat a un al marcador. Pues recorde que estem en la sintonia de la 97.7 Ràdio. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. ¡Qué agustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio posventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio posventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Los libros, los zapatos y el chándal Ah, y encima también necesita un portátil. No le des más vueltas. Para la vuelta al cole, escoge Milar. Escoge el mejor precio. En Milar, ahora un portátil HP por solo 279 euros con antivirus gratis y 12 meses sin intereses. Milar, haciendo grandes ofertas, somos los primeros. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. 11 de la nit y 34 minuts. Reflexió. A mi també la faig abans de les fotos, avui la faig eh, després, aprofitant una miqueta el canvi de terci que estem així estat allà. Jo he mantès sempre la teoria que el públic és sobirà. La vaig mantindre en anys, passat, en anys passats quan algun, per a justificar algun amic mediocre me deia que jo tenia una campanya personal contra algun entrenador del València. El tio que paga una entrada pot fer el que consideri oportú, perquè ni les entrades són barates ni s'aconsegueixen fàcilment. A la gent li costa sang, suor i llàgrimes pagar el seu abonament o la seva entrada. I jo personalment puc tindre una opinió diferent. Jo crec que és pront encara per a li a Nuno. Crec que n'hi ha un divorci evident entre entrenador i la graderia, encara que jo avui tampoc he entès ni l'alineació, ni el plantejament, ni l'últim canvi. És una realitat. Però també és una realitat que a tu, que eh, te passes l'any estalviant i fas molts sacrificis de son, de quilòmetres i de pasta per arribar a Mestalla, eh, te diguen que eh, eres injust, que és una afició soberbia, esta del València, que eh, convertís en Mestalla en un infern. No, miren, el públic és sobirà. Però no hi ha Mestalla. El públic és sobirà en qualsevol espectacle. Que ningú perga la realitat del que passa. O del que ha passat tota la vida, que és que qui paga mana i jo, per exemple, puc tindre una opinió diferent, però és només això, la meva opinió. Qui collons seria jo per a dir-te a tu que te passes l'any treballant, si tens treball, si tens la sort, i estalviant pasta per a poder vindre a Mestalla, que no xiules. Podré opinar diferent a tu, però dir-te que eres injust per, per xiular, no. Eh, allò de que no se pot discrepar eh, i de dir-te com has de pensar, allò ja fa anys que s'acaba en Espanya. Eh, ja, hi havia un senyor que ho deia, però en 75 se va morir. Eh, miren, jo pense que la cosa millorarà, perquè a aquest equip li falta Abdenur, li falta Alves, li falta André Gómez, qui sap si algun jugador més de banda, ara parlarem del tema, eh, però crec que és evident eh, que és una miqueta pronte per aquesta reacció. També entenc que el que molta gent està xiulant és una part de la gestió d'este València que Nuno juntament desfagen i desfagen amb les mans absolutament lliures perquè si ho ha volgut l'amo no oblidem que Xina és és una evidència tanta com que tu que estàs en la graderia estàs en desacord amb aquesta manera de gestionar perquè Nuno el que, és, lo que està pagant és el pas al front d'erigir-se com a màxim responsable i de no voler ingerències en este cas de Rufete i d'Amadeo Salvo i la batalla aquest estiu ja sabem com va acabar. Així que de moment no n'hi ha feeling. Hi ha un divorci evident entre l'entrenador i la graderia. I és cert que en Mestalla, eh, quan fixa el seu punt de mira, sol ser, eh, diguem-ne que prou dura. Però també és cert que això és futbol i que si la piloteta entra, a la fin uno acabarà pues, vitorejat Eh, però no perquè l'afició de València siga diferent. Passa en tots els estadis i en tots els camps del món. Torno a dir, a mi avui no m'ha agradat ni el València ni l'entrenador, ni molts jugadors, ara parlarem d'ells. però crec que és una miqueta pronta per aquesta xulada. Ara sí, crec, perquè és la meva opinió personal, que tinc la sort de poder dir-la en un micròfon, però dir-te tu que no pots xular o que eres injust o te portes massa amb l'equip perquè xules me pareix una autèntica barbaritat 11 i 38 Folgado, ja estàs per així? Així estem. Bueno, quina sensació extraus del que has viscut per baix, de les cares, de les sensacions, de les, les comentaris que has pogut sentir? Bueno, que independentment del seu argumentari en uno, independentment de l'argumentari en, Fuego, encara que ha sigut una, una, una miqueta més crític Fuego que, que, que en uno, que bueno, que són conscients els futbolistes del València, també el seu tècnic, que, bueno, que han errat esta neta a Mestalla, que s'han equivocat i que evidentment pues, han de treballar per a, per a eh, redreçar la, la situació. Una cosa uh -huh. és el que mostren davant dels mitjans de, de comunicació i altra, ben diferent, espere que així siga, és el que me comentava en Baix eh, quan estava a punt de, de pujar i així de, de sala de premsa, pues, eh, és el que la conclusió que s'extrau dins del vestidor i la conclusió avui dins d'aquest vestidor és que l'equip pues, eh, ha fallat, que porta dues setmanes davant dos rivals inferiors eh, fallant i que com ha dit Javi Fuego perfectament és de dalt pues, eh, comencen a sumar i ja hi ha una diferència en punts eh, que és certament eh, important afortunadament l'equip encara no, no ha perdut afortunadament, entre cometes si vols, estem a l'inici de, de temporada jo respecte a això soc molt pesat Manolo jo crec que eh, enguany probablement el València és eh, víctima de la seva pretemporada i cada volta més, si te fixes els equips que arranquen millor la Lliga són els menuts. Per què? Perquè són els únics que no tenen compromisos de viatges eh, amb l'estranger, perquè no tenen compromisos a cap eh, patrocinador, mm -hmm. en cap eh, torneig, i perquè fonamentalment fan una pretemporada en condicions. Algo que no poden fer Real Madrid, Barcelona, Atleti de Madrid i ara eh, i en les pròximes temporades el València. Jo crec que el València també eh, està acusant la, la pretemporada i la falta de treballar en condicions perquè aquest equip ha viatjat moltíssim al llarg de l'estiu i crec que tot això els equips grans ho arrosseguen en els primers mesos de, de competició. No sé si a la gent això li pareixerà una coartada, eh, una excusa, jo pense que sí que és eh, part de les raons que podrien explicar el dolent inici de temporada en el, en el València, però és que a més si tirem la vista enrere sempre ocorre igual, els menuts arranquen perfectament la temporada i els grans ens costa més entrar en rodatge, de fet hi ha entrenadors d'equips menuts mm. que són sabedors que el seu equip ha de donar el màxim de rendiment en l'inici de temporada perquè és el moment en el que els equips de mitja tabla i fonamentalment des de dalt no estan rodats els compromisos en pretemporada i poden rascar eh, més punts. Hi ha tècnics que Paco Gémez és un d'ells, encara que, que està errant en este inici de Lliga, però hi ha tècnics que preparen els equips per, a, per arrancar fantàstica la temporada, encara que són sabedors que a meitat de temporada en lo físic van a tindre un, un baixó. Però bueno, Manolo, eh, dit això, te dic que les sensacions ahir van ser eh, de tristor i de ser sabedors que avui s'ha fallat a, eh, a Mestalla uh -huh. davant un equip inferior com era el Deportivo de la, de la Coruña. Certament això és la, la pinta que té, que són sabedors i jo crec que una volta més l'autocrítica i les paraules de Javi Fuego que és un tio que te podrà agradar més o menys sobre el terreny de joc, agrada molt a la gent, s'ha fet eh, amb el carinyo de la gent, però també sobretot per actituds, dia Pablo Leiva abans, és, és un líder, sí, un tio que eh, és capaç de dir que no ha estat bé, per molt que ho hagin intentat, eh, demostra una autocrítica eh, eh, que a la gent, el que dèiem, fa que no s'encabroni més. Correcto, es que además Javi Fuego creo que es el liderazgo del campo que siempre le vemos que, es uno de esos jefes eh, en el centro del campo, en el centro de la zaga cuando va a ayudar, es también en el vestuario. Eh, él ha sido de los pocos, o creo que ha sido siempre eh, muy sincero delante del micrófono. hoy lo ha vuelto a ser, hoy ha dicho que ninguno ha estado bien, que el equipo no ha andado fino. Eh, hablabas antes de, de la siempre eh, el discurso en el mundo del fútbol que se dice de sienta la pelota, todo el mundo aplaude y al final es lo que importa. Creo que, eso es importante, pero la temporada pasada eh, en Mestalla también se vio muchas veces que la afición era crítica por el modo en el que jugaba el equipo. no siempre vale ganar o no siempre vale hacer puntos o clasificar al equipo a, a competiciones europeas. Creo que con lo que tienen uno se debería exigir más y sobre todo tras la llegada de Abdenur, tras la recuperación de André Gómez, el Valencia tiene potencial, tiene variantes tácticas, eh, puede cambiar el sistema en un momento dado y yo creo que, el Valencia tiene que, sobre todo, tener claro a qué jugar, que es algo que de momento no parece tener tan claro. Hablaba antes eh, Salva de que siempre en los equipos que hacen estas giras de pretemporada, que van al extranjero, eh, les cuesta mucho encontrar esa frescura creo que sí que se vio eh, con contra el Rayo que la primera parte fue muy buena, en la segunda les bajaron las fuerzas, contra el Mónaco en la primera parte de la vuelta sucedió exactamente lo mismo, eh, pero uno debe, trabajar eso, uno debe ser consciente de que al equipo eh, cuando no le funcionan las piernas le debe funcionar la cabeza y ya hay que hacer algo ahí. Ahora quedan 15 días. los que no demasiados futbolistas del Valencia tienen compromisos internacionales, por lo tanto eso hay que trabajarlo la cabeza y enseñarles a qué jugar. Bueno, 11 y 43, alguns missatges mes que se arriben. El conte, la esports 90 nit arroba esports 97 en nuestro Twitter, on Juan diu, otro partido desastroso. ¿Cuánto más hay que aguantar a Rodrigo? Le quema el balón. Barragán, más de lo mismo. Y Danilo, muy verde. José Miguel García ve un equipo aún en pretemporada y que nos falta medio campo para tres competiciones, sin sacar más conclusiones, una victoria de cinco. José Miguel Tamarí, recordó último partido del Valencia y seis victorias que a mes de guanyar es muy a mí en em costa molt. Eh, Paco diu, y la estaba más a calenta pero ser el primer partit. Jo crec que és, a més del mal joc, el preu del pack de Champions, que no ha agradat. Negredismo, con parejo de inicio hubiese sido otra cosa. El que rompe líneas, aunque no os guste a algunos, es lo que necesitábamos. Salvador José, la gente chula en uno, pero abrir la puerta a Mendes per ser responsable de la eixida de Salvo y Rufo y pel futbol. Es todo. Moisés... eso es una ¿eh? una Moisés García Arenas, nada más que añadir lo que acabas de decir sobre los pitos, uno, ah, No lo has podido explicar mejor. Pues muchas gracias, Moisés. Y José que dio eh, el, el el ATC no es un equipo chico Ah, Atlético no es un equipo chicotet Sis de Sis y Sergi que mal partido, el cambio por Negredo nefasto, era, era por Rodrigo Moreno. 11 i 44, anem a fer una pausa per la publicitat i tornem per entrar en noms propis del partit, bons i roïns. 11 i 44, Esports 97 nit, així en la 97.7 Radio. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. Oh, ¡Qué agustito está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio posventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio posventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Los libros los zapatos. <laughs> Y, el chándal. Y encima también necesito un portátil. No le des más vueltas. Para la vuelta al cole, escoge Milar. Escoge el mejor precio. En Milar, ahora un portátil HP por solo 279 euros con antivirus gratis y 12 meses sin intereses. Milar, haciendo grandes ofertas, somos los primeros. Si te agrada el sport esta es la tegua cita obligatoria. Sports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. Un cardo de la arriba a las 12 Madrid per tancar la nostra programació esportiva, que arrencava a les 7 i mitja, 4 hores i mitja interrompudes d'esport així en la 97.7 ràdio, a la sintonia de l'esport en valencià. Des de l'estadi de Mestalla avui tancant el nostre temps d'esport. Eh, avui el València hi ha una alineació que ens ha sorprès a tots, amb eh, Danilo, Javi Fuego i Rodrigo de Pol en el mig, eh, amb eh, Santi Mina a la dreta, amb Rodrigo a l'esquerra i amb Álvaro Negredo dalt. Jo crec que eh, anem a parar de lo bo, eh, i sent reforçats del partit d'avui, crec, almenys va ser eh, la meva impressió, eh, crec que eh, Javi Fogo en el mig, Fegulí, Parejo, que entra de la segona part, i lògicament Nevedo i crec que hi ha jugadors que s'han tocat crec que hi ha tocat Barragán Allà per a mi també ha fet un molt bon partit mm. tenint en compte tots els problemes que li a Dei i a Fuego que li ha donat Bezo en el partit i les poques opcions que la va Rodrigo, Rodrigo Moreno per ha fet subir. d'acord sí. Sí. A partir d'ahir, com dèiem, crec que hi sent tocats d'esta història. Sí. Rubén Bezo, que jo crec que avui la pressió... De saber Perdona, que... Manolo, De Pol també, per a mi, de lo millor de València altra volta. Eh? Perfecte. Eh, crec que Bezo eh, ha acusat moltíssim la pressió de saber que ja té així a Derlan Santos i a Imen Abdenur. No un, dos per davant d'ell. Dos per davant d'ell. Eh, crec que també en el d'avui Barragán ha estat mal, més enllà de por, per com ha estat també per eh, la part final en la que l'expulsió ha deixat el seu equip de Womens i lògicament crec que eh, Danilo és un altre dels que és tocat al igual que Rodrigo Moreno no sé si esteu d'acord en, sí, però jo crec que el, el problema eh, residís en l'alineació de, de Nuno perquè probablement futbolistes com Santimina futbolistes com, com Danilo estan per a eh, entrar una volta el partit està encarrilat i en aquest moment amb el marcador a favor amb el vent a favor eh, són futbolistes els que has d'adaptar progressivament a lo que tu vols o esperes eh, d'ells. Vull dir, minuts 60, minuts 65 de partit, si la cosa ja va bé, pots donar-los entrada. Per a què? Per a que roden i per a que a més es roden sense tindre el, el hàndicap d'eixir per a, per a demostrar. Santi Mina sí que està algo més rodat que, que, que eh? Danilo, no, però vull dir, se le pot rendir ya desde el once titular, porque la pasado era titular en el Celta de, Vigo, pero en cuanto a Danilo yo creo que es un futbolista que ha de entrar durante el partido No en el once inicial. La semana pasada va a estar bien en la primera parte Avui no ha estat eh, bé durant els minuts que ha estat en, en canxa. Jo crec que no tenia que haver participat en, en la segona part, però la errada de en l'11 de, de Nuno també eh, afecta a Danilo, probablement també a Mina, futbolistes que han d'aportar una volta al partit estiga encarrilat i no exigir-los ja d'inici que siguen ells qui porten endavant el, al equipo. Bueno, Perser, de momento continúa el 0-0 entre Las Palmas y el Levante Unión Esportiva y el Getafe 0, Granada 2. Eh, eh, el fútbol del equipo era una de las situaciones que estén comentando y que que llevas de preguntar a Pablo. Eh, no sé en uno más en el 4-3-3 pase el que pase? Eh, yo creo que el, sistema él eh, sí que tuvo un periodo de duda, sobre todo de noviembre a enero, la temporada pasada, en la que cambió demasiado. Hablábamos de que tal vez. no estaba parejo, siempre cambiaba. Sí, eh, tuvo ese, esa lesión parejo y siempre cambió la alineación. Pasó de 4-3-3 perdón, a 4-4-2, luego un 3-5-2. Al final, en uno creyó encontrar la tecla justo con la vuelta de parejo en ese 4-3-3 de nuevo. que es lo que mejor le sentaba al equipo, pero sí que yo incidía antes en que tal vez el equipo eh, podría cambiar o podría mutar de piel durante los encuentros, podría tratar de, ofrecer algunas variantes eh, durante los mismos choques, porque es la frase la que no me ha gustado antes de, de Nuno de eh, todos los cambios, todas las cosas estaban pensadas durante la semana. Creo que eso juega en su contra de tengo una estructura demasiado eh, Tancada. Sí, demasiado cerrada. Rígida. Mm. Y, y, de ahí no me muevo. Creo que eso no es positivo para el entrenador. Sí, yo creo que estoy estic d'acord. L'any passat ja ho veurem, abans ho heu repassat. És molt complicat que uno acumule al Cáceres i a, i a Negredo, eh, que es chunte y siempre se decanta per mantenir en el camp a Rodrigo y combinar Rodrigo eh, a el o a Negredo, pero no resta mai Rodrigo, molt poquetes voltes, i deixa xunxa al Cáceres i a, i a Negredo. Avui, d'haver-ho fet, no sé com haguera acabat acabat el partit, evidentment no ho sap ningú, però aquesta bronca del públic si Nuno retira Rodrigo i li dona canxa al Càcer, se l'haguera estalviat absolutament el, el tècnic. I després ho va fer al llarg de les primeres jornades de la passada eh, campanya i està repetint avui. Sempre que ha de canviar un davanter, retira el Càcer o retira a Negredo, o retira Piatti o retira Fegulí. Sempre deixa en el camp a Rodrigo Moreno. El famoso, cambio de taller mecánico pesa per pesa. Sí, pero la impasa yo le pasa factura a d'ell y a Rodrigo el Fede que el sobreprotegía en exces que si era futbolista el mateix representante que si era de Mendes y i no cambiaba en fa falo Matéis Juan Rodrigo eh, Moreno, evidentemente es más versátil que Alcácer o que Negredo, pero en Bisgui que no se merecía continuar en el camp ni, ni tan sols en el descanso Pero eso es algo que juega en su propia contra. Claro, juega en contra del futbolista y del entrenador. Pero es que hay que recordar, eh, con el fichaje de Negredo creo que fue pocos días después en un encuentro con las Peñas, la temporada pasada, en septiembre del año pasado, eh, con el fichaje de Negredo, le preguntaron eh, a Nuno, y lo repasamos en Sport antes de la, la, famosa primera pregunta de los tres davantes, ¿no? Correcto. y él dijo, no hay ningún problema, Negredo y Alcácer eh, son complementarios y pueden jugar perfectamente juntos. Lo que diga digas, Juan. <laughs> es que un año después... Llega el Subarien, pero no diu quan. Parece que ese discurso bueno, ya no se lo cree nadie. Eh, algún missatge més que s'han arribat? Eh, Curva Gremlins diu... I eh, de Ryan, què vos sembla? Tres mesos per a fitxar això? A mi no me pareix que avui Ryan ha tingut culpa de res. Ha tenido un... Eh, un tingut una eixida molt, molt, sí, molt, molt sí, cridanera. Una, una eixida de dubte, però perquè arrisca. Mm. No és un porter massa alt, però, i arrisca les eixides de punts, eh, moltes voltes... Mira, està el, està el cos tècnic, sí, sí, sobre sí. la brosa de Mestalla, que en compañía, en compañía, de, les, que con, con en compañía Ryan, de les famílies en van. Con Ryan hemos acertado, yo creo que, que es buen portero. Sergio Soriano diu... No no estando André Gómez, Parejo debe ser titular sí o sí, y Sento Diu a Méndez abre la puerta a eh, Amadeo al personal para que gane eh, Peter eh, Lim. 11 y 51, a alguna algún mensaje mes. Vicente Diu ya llegó la tarara, ya llegó, aparece cuando sea necesario o algo así. Eh, y Nerdismo que digo, vamos, es lo único que puede dar miedo al juego, eh, sentido al juego y que no lo vea puntos suspensivos. Eh, està la matriz en uno abandonant del l'estadi junt a la seva família, 11.52 Eh, en la eh, roda de prensa hi ha hagut una pregunta, Salva, on se l'ha preguntat a Nuno precisament per el mercat. Ha dit que amb la derrota de del central pràcticament dona per de la plantilla, però que n'hi ha mercat i queda temps. Sí, hasta les 12 de, de demà. Ha sigut molt, molt gràfic quan li han insistit en un sobre el mercat. Per què veníem a dir això? Per li contàvem abans del partit amb l'arribada de eh, la història és que Ares de la València va intentar un jugador en cada de banda, eh, saben que és difícil, saben que és complicat, de fet fins i tot Txelichev podria entrar ahí, però València sap que és molt complicat, si entra un jugador de banda és possible la sessió de Bacali, i també se busca Isida a un dels dos porters, a Joel o a Jaume. Si és a Jaume, és una sessió, perquè se considera que està en progressió i que és un porter de futur, i en el cas de Jaume, si arribarà fins i tot una bona possibilitat per a un traspàs, el València eh, probablement accediria. Recorda molt cridaner avui que Joel i Bacal i Manolo hagin quedat fora de la convocatòria. En efecte, eh, és el que està passant eh, a hores eh, d'ara i és el que vos contem en relació a la situació de mercat perquè encara fins demà a les 12 hi ha possibilitat de tancar les eh, plantilles en eh, el mercat europeu i en la Lliga Espanyola, entre altres en la que està el València Club de Futbol en un València que demà a les 12 i mitja Salva presenta Aymen Abdenur. 11 i mitja, 11 i mitja 11 i mitja, 11 i mitja si Abdenur a les 12 s'obrin portes perquè la gent puga pues, veure la, bueno, els particulars filigranes habituals de cada futbolista quan és presentat vestit de cúria sobre la brossa de, de Mestalla. Que no eh, fugís del morbo de eh, agarrar el dorsal 23 que ha deixat eh, Nico Otamendi. Sí, ahir quan abandonava el club en el cotxe, eh, eh en lloc de deixar vores la seva cara, va eh. mostrar la dutxa en mitjà de comunicació gràfic la samarreta amb el 23 i el seu nom dalt. <laughs> Però bueno. això també demuestra que tiene personalitat, sí, perquè sí, no és fàcil sí, llegar sí, a València sí, i coger el 23 sí, exacte, de Otamendi. Sí. Bueno, per cert, eh, a voltes com és el futbol, eh? Abdenur ha fet en el Mónaco el mateix que Otamendi en el València. Pressiona, això és, això pressiona per eixir. Això és de veres, eh? Lo mateix, lo, lo mateix, lo mateix. Quan te venen cap així, pues, eh, mos senta millor i quan ho fan cap allà, exacte. senta pitjor. És una realitat, és el món del futbol. Ni ni més ni menys. A punt d'arribar a les 12 últimos minutos últims minuts de programa, una última pausa para la publicidad. También també parlem de Llevant, que está jugant a les d'ara y que empata cero. Sembla que el partido, a más a bo no es. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. ¡Qué agustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio postventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Hola, soy Boro Contreras y vos espere toches caf de semana en la Vía Láctea, un programa de rock, pop, soul y mil ritmes mes. Durante una hora en chunt los millors momentos de la música contemporánea, les seues historias, anécdotas y los principales éxitos que marcaren el segle XX. La Vía Láctea los domingos a las 12 de la noche y ahora también los jueves por la noche después de Sports 97 Meet. La Vía Láctea con Boro Contreras, una galaxia sonora y poco sideral, pero la única galaxia del universo en la que puedes bailar. Sports 97 nit, el teu equip, la teua radio 11 i 55 d'ocupar-se també Llevant una esportiva que está jugando a es d'ara. estará aproximadamente en el 25 de la segunda parte, 0-0. Me diuen que en un partido prou avorrit, se n'anem a la redacción de Superdeporte, con David Rodríguez està prenent buena nota para contarlo contar-lo demà en el diario Hola David, ¿qué tal? Bona ¿Qué tal? Bonanit Manolo. Bueno, pues el partido no sabes qué pasa en la historia, ¿no? No, partido aburrido, propio de 0-0, del 0 0 sobre todo en parte del Levante, que incluso puede dar gracias por el resultado, porque si alguien está intentando marcar y adelantarse los marcadores es la Unión Deportiva Las Palmas, que ha gozado de las mejores y diría casi que de las únicas ocasiones. El Levante apenas ha disparado a la puerta dos veces y ha sido la primera parte en remates sin demasiado peligro. Eh, en quién 11 eh, el el para ahí? en el que ha y Lucas Alcaraz pero a quién son los futbolistas, sobre todo los nuevos que han jugat? Pues han jugado seis de los siete fichajes que hasta ahora ha cerrado el Levante, aunque debe esperar uno o dos más eh, bueno, dos principalmente eh, mañana en el cierre del mercado. Bueno, pues eh, el 11 ha sido portería Rubén, uno de los nuevos, luego como extremo, como carrilero derecho, perdón, Iván, carrilero izquierdo Toño, en el eje de hasta con tres han jugado juan pues están jugando Juanfran Trujillo y Fedal, otro de los nuevos, en el centro del campo Berza, José Mari y Camarasa y arriba la pareja Gilas Daverson. Eh, Víctor ha dejado ha entrado ya en el terreno de juego en esta segunda parte en sustitución de José Mari en una nueva apuesta de Alcaraz por juntar a tres delanteros y buscar el todo por el todo, aunque el juego no ha aparecido por parte de Granota en lo que va de partido. Bueno, pues espero que la cosa millore. Igual que está empalando del Valencia te pregunto sobre el llamado David, pero las noticias que he tenido eh, posibilidad de que de más de les 12 se pueda producir alguna entrada o isida más en el En bueno, pues eh, entrada Mariño mañana debería oficializarse su fichaje y, puede que también se oficialice el fichaje de Nagatomo, el jugador, eh, bueno, sería sesión con el de compra, sí, con el jugador japonés del Inter de Milán, eso es lo que está trabajando en Levante, es una eh, operación complicada en la que hay avances y retrocesos casi constantemente y en salidas, pues los mismos nombres de siempre, Jason puede ir cedido al Albacete y luego Sumetra eh, Jesús Fernández, eh, Pedro López y Nicos eh, pueden rescindir o encontrar acomodo en el caso de Pedro López que tiene dos años de contrato de vía cesión en algún club. son prescindibles. David, gracias. Gràcies. Ho deixem així, 11.58. Agraïm el treball d'Arturo Delgado en el control de so, en, la calle, en el carrer Tratines en el polígon industrial Baralla de Quarta, a eh, Saba Folgado per el seu treball. Gràcies, eh, Folgado. Un plaer, com sempre. Gràcies, Pablo Oliva, també. Un plaer. També reiterant les gràcies al València per deixar-nos eh, emetre des de així avui el nostre programa Esports 90 nit Vos deixem, tornem demà a les 11 i mitja. Vos deixem amb el gol del València, que ha suposat el, el gol de l'empat, el d'Àlvaro Negredo. Acaba Esports de nota 7, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. Descansar no eran los planes del destino. A Bore, Rodrigo Moreno que la posa Santimila, que la toca, al... En la pilota que traba el Valencia. En el córner de la esquerra. Se la llevó, se la llevó el tiburón. Prolongan en el punt de penal. que a Soles en el segundo pal lliure de marca. Aparega Pero a pegar un altremos de gol el tiburón y enviar la pilota al fondo de la portería. ¿Y cuál es un milagre? Pérez Meris con tres per Valencia en la primera parte. dirà al descans perdent perquè ha empatat el tiburón en Mestalla, València, Negueu 1, Deportivo de la Coruña altre.